I més enllà de la jornada electoral, aquest diumenge ha destacat per ser la inauguració de la dotzena edició del Festival Tiana Antica de Tiana, d'aquest festival de música antiga que ja porta molt de temps consolidant aquesta proposta i aquesta proposta d'acostar als vilatans aquesta música no tan accessible en els mitjans majoritaris. El que anem a fer ara és, estic acompanyada dels de, dos directors del festival i també doncs, del responsable del primer concert, així que saludem a Llorenç Blasi, molt bon dia. Hola, mm, bon dia. I també a Xavi Domínguez, molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Doncs primer de tot això, fem una valoració general de com ha anat aquesta arrencada del festival. Uh, com dèiem, una mica dura el tema de coincidir amb les eleccions municipals, però s'ha notat o no? a mi em fa l'efecte que afavoreix el que hi hagin eleccions, perquè la gent no surt de, de cap de setmana, la gent eh, passeja. He vist un ambient increïble per Quitiana, tothom passejant amb criatures i tal, i això ha anat bé de cara al festival, perquè, eh, en fi, estava ple. Eh, ha sigut una cosa molt, molt maca, i a més ens ha, ens ha favorit que hi hagin eleccions, perquè així la gent no sabia què fer <laughs> i ha pogut venir al festival. I Xavi, explica'ns una mica, fes-nos valoració en aquest cas de com ha anat el primer concert. Ara parlarem amb el responsable, amb el director de Riti Rata, però, però primer fes-nos una valoració de com ho has sentit. Home, la veritat és que ja contem amb uns... Eh, sabíem que són uns músics d'una qualitat extraordinària i la qüestió ha estat... El concert ha estat a l'alçada de les expectatives. La veritat és que ha tingut un concert d'una qualitat força elevada, sí. Estem molt contents del resultat. Ahora saludamos al responsable de la retirata, José Chu Obregón. Eh, pues bienvenido y primero felicidades por el concierto. Hola, gracias. Ah, explícanos cómo, pues, qué es, qué es lo que nos ofrecíais este domingo en el concierto de Tiana Antica y cómo habéis visto el público de Tiana. Bueno, pues eh, hacíamos un concierto sobre sonatas de violonchelo de Luigi Boccherini con, con La Retirata, que es una agrupación de, interpretación histórica, y la verdad que el, que el público ha tenido una respuesta estupenda, ha venido muchísimo público y parece que les ha encantado. Luego hemos tenido una actividad para un grupo de invidentes que venía, que han podido tocar los instrumentos y sentirlos más de cerca, y para nosotros ha sido una, una estupenda experiencia y un honor bueno participar en ese festival que lleva ya 12 años de historia y en este caso 12 años también intentando acercar esta música que como decíamos no está en los circuitos habituales y que supongo que vosotros también hacéis este trabajo, ¿no? Este trabajo de, de intentar difundir vuestro, vuestra música, ¿no? Efectivamente, sí, es un poco esta necesidad que hay hoy en día ya de que cada, cada, instrumento interprete la música para la que estaba pensado, ¿no? Y que no hagamos, eh, pues eso, exactamente, no hagamos la música de Bach igual que podemos hacer la música de, de, Mahler, ¿no? O sea, buscar un poco los instrumentos y el tipo de interpretación que se ajusta a cada época de la historia de la música. Y en eso tiene una gran labor todos estos festivales de, de música antigua especializados, como es el caso del de Tiana. Y en este caso también el público, ¿crees que mm, siente después una distancia o al final eh, también pues se puede mm, mm, sentir inmerso ¿no? Este, en este tipo de música como en otro concierto? Sí, yo creo que totalmente inmersos. De hecho, bueno, en este caso Boquerini es una música así muy amigable para la gente, muy fácil de escuchar. Y veníamos aquí con, con guitarra y con tiorba, con unos instrumentos que enseguida pues se llaman mucho la atención y tienen una sonoridad muy interesante. Y al final el público disfruta tanto o más como en un concierto de, de, de música moderna, ¿no? Simplemente es hacer esta música un poco con aquel instrumento que estuvo diseñado para ella, ¿no? Ah, ara destacava també el José Chu Obregón el tema de la primera, doncs, aquesta experiència amb les persones cegues o amb les persones amb discapacitat visual, que és també una, una experiència pionera pel que fa doncs, als festivals de música i no sé si els festivals en general, també de teatre, etc etc que era posar a l'abast de, dels invidents doncs, a, a això, tocar a, els instruments. Hi ha hagut algun, perquè primer suposo que era l'expectativa, no? de dir, hi vindrà algú? Sí, eh, érem, era un petit grupet de 13 persones. No tots eren invidents, però de les 13 persones, eh, més de la meitat eren, eren persones eh, cegues. Sabem tots que els, les persones cegues necessiten un acompanyant que, que els pugui portar per als llocs, no? Però a mi m'ha sorprès moltíssim, i mira que porto anys eh, treballant amb persones cegues, M'ha sorprès molt l'interès que han posat, inclús eh, eh, ho parlàvem amb José Chu Obregón sobre, sobre que hi havia una persona que estava interessat en, en, en, en per què es deia la retirada, si tenia res a veure amb, eh, amb, amb la guerra de la independència i, que, i a veure què, què era el què, no? i realment eh, tots tenim una imatge una miqueta mm, distant i fins i tot estranya de, de què és una persona cega i l'única cosa que li falta a aquesta persona és, és donar-li aquell punt que ell pugui completar aquella informació que no pot tenir d'una manera autònoma. O sigui, el fet d'enfrontar-se amb un... no enfrontar-se, sinó conèixer, palpar un instrument que té 14 cordes, si no recordo malament, i té quasi bé dos metres d'alçada o més de dos metres, això, si us plau, eh, algú que, que m'ho digui... O, o, que, o que vegi la, la sutilesa de la diferència que pugui haver-hi amb una guitarra clàssico... Eh, clàssico romàntica amb una guitarra doncs, clàssica que, la que té, o, o flamenca no? o sigui, que, és, que és el que està acostumat a, a tocar i, a, i a tenir proper no? Um, bueno, uh, aquí Tiana és la primera vegada que hem donat un pas, crec que és, no, no dic que és important, però sí que hem donat un pas per fer conèixer i per donar a entendre que les persones cegues han de tocar coses que no veuen. I aleshores una cosa tan palpable com pot ser Eh, una, un instrument que no es coneix, doncs eh, bueno, és, és, és, és aquella cosa d'afegir una altra informació de la qual no, una altra manera no és, és impossible perquè aquests instruments o estan ficats en una vitrina d'un museu que no es poden obrir o estan en un escenari, en un macroauditori que no tenen cap mena d'accés no? i la reacció doncs ha sigut molt bueno, jo crec que ha sigut fins i tot emocionant, no? Perquè, eh, bueno, perquè veus que estàs aportant un plus amb unes persones doncs, que, que ho necessiten i, i que manca una miqueta aquest, aquesta formació de la, aquesta formació humana no? de, de qualsevol cosa. I ara també volem que ens desvellin també el significat de d'on viene eso de la ritirata. Eh, explícanos el origen de, del nombre de vuestro grupo, de vuestra formación. Bueno, pues La Retirada es un grupo que surge en Holanda cuando estaba yo estudiando en La Haya interpretación histórica y un poco de mi interés en Luigi Boccherini como violonchelista y como compositor y el hecho de que yo sea violonchelista pues me hace interesarme mucho por todos los adelantos técnicos que él hizo al instrumento y elegimos bueno la, la ritirata que es el último movimiento del quintetino de la música nocturna de Madrid y es un movimiento así bastante famoso y conocido que se llama La Retirata, ¿no? Y cogimos ese nombre un poco pues en homenaje a, a Boquerini y de hecho hoy hemos hecho de bis de, como de propina para el público al final el movimiento anterior a La Retirata también de, de ese mismo quintetino, ¿no? Que es una música pues eso, bastante fácil para el público ya que a todo el mundo le encanta. I ja, per acabar, sí, el, el Llorenç en vol fer un matís. No, més que res és que cal dir també eh, que la retirata porta dos, mm, dos relíquies, <laughs> dos relíquies parlants, és a dir, eh, hi, ha, hi ha dos instruments que són dos cellos del 1740, en fa fet que és un del 40 i un altre del 43, fets per un fabric, per un luthier eh, alemany i un altre per un luthier francès, Grosset i Clot, si no recordo malament, que són, a veure, eh, un encara no havia nascut Boccherini, i l'altre, eh, doncs justament amb el, amb el, el mateix any em fa l'efecte del naixement de Boccherini. Doncs això ha sigut un altre complement que la gent eh, se'ls ha explicat d'entrada perquè, clar, tu veus un, un cello i no... <laughs> i molt bé, és un cello, però si dius que, a més a més, doncs, és de 250 anys a sobre i que per passar, ha passat per les seves tribes moltes, moltes notes, eh, doncs és una cosa... I, i possiblement el, José Xus podrá podrá decir alguna cosa més sobre que joyas mira, si arqueólogos diríamos que es fósiles vivents. Sí, efectivamente, bueno, una de las cosas que hacemos con la interpretación histórica es que queremos tener los instrumentos tal y como estaban en aquella época, ¿no? Con muchos instrumentos, como es el caso de la guitarra o la tiorba que teníamos hoy, pues son instrumentos muy frágiles que normalmente no han sobrevivido el paso del tiempo y la mayoría de tiorbas, por ejemplo, de la época barroca que se conservan están en museos porque tienen daños estructurales grandes y no se puede tocar con ellas. Sin embargo, tenemos la suerte de que los violonchelos o los violines en ocasiones sobreviven, ¿no? Y era el caso, pues mi violonchelo, como él bien decía, es un Sebastián Claus de 1740 y lo mismo pasaba con el, con el violonchelo de Marta Vila que teníamos con nosotros esta noche. Son instrumentos que realmente han sobrevivido ese paso del tiempo y aún una cosa más que nosotros hemos hecho, que es mantenerlos con el montaje y con la estructura tal y como estaba en aquella época, porque como sabéis, muchos instrumentos como los famosos Stradivarius o Amati simplemente se han renovado, se les ha cambiado el mango, el puente, y una serie de, cosas para que sean como un instrumento moderno, solamente que con la madera antigua, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es mantenerlo, restaurarlo de aquella manera que en 1740 se había construido. Entonces, bueno, es como un, paso más, ¿no? Para acercarnos a la música de aquella época, el tener realmente un instrumento que ha sobrevivido todo este tiempo. I ja per acabar, Xavi Domínguez, doncs suposo que amb aquesta arrencada ja esteu animats o ja esteu amb una mica més de confiança de cara al segon cap de setmana. Estem amb una mica de recança però esperançats perquè, home, arrencar el festival amb aquesta Eh, afluència de públic doncs és interessant. Eh, no sé si hem de lluitar amb el futbol o no, però en qualsevol cas és una altra opció cultural que donem al poble i que estigui interessat ja ho sap. De nosaltres eh, ho fem, com sempre, amb el màxim d'interès i amb el màxim de servei pel poble, que al capdavall és el que ens manté vius. I perquè concretament feies referència a l'assistència, no m'he preguntat de l'assentament, que és mm, doncs, la sala del Benis com estava de, de, de públic. Realment no l'hem comptat, però bueno, suposo que cap a la meitat d'entrada o una cosa així, no, no t'ho podria dir exactament, però la veritat és que eh, bueno, estem, estem força contents. Eh, com sempre, la, tenim un públic molt fidel, molt que, el eh, que li agrada molt aquest tipus de música el nostre festival i ja dic, l'afluència és aquesta, és la d'un festival normal i corrent. Doncs eh, Llorenç Blas i Xavi Domínguez i també José Chu Obregón, moltíssimes gràcies i doncs de cara al proper cap de setmana ja estarem informant no, de, de quina és l'activitat la, del segon cap de setmana del Antica. Moltes gràcies. A vosaltres, a vosaltres.